понад минущістю утом в нас інших слів давно немає. Пишаймось нашим словником. Я скінчив. Дякую за увагу. Пожвавлення в залі. Зайчик у сірому зарості. Я завжди не те, щоб побоювався годика, але внутрішньо напружувався в його присутності. При всій іронічності мого ставлення до віреного тата я не міг не шанувати певних його вмінь, а деяких ще й побоювався. Він умів не лише любити, хитрувати чи добувати верстати. Він умів і ненавидіти, як ніхто. Я навіть заздрив тому чоловікові, що вмів бути таким лютим. Мені подобалася його непримиренність, невситиме бажання шматувати ворогів своїх, не даючи їм перепочинку, нищити їх до ноги всіх і знаходити втіху в солодкому почутті помсти. А на вигляд, Анатолій Георгійович просто собі невисокий черевань. Мені давно хотілося побачити, як він черевики зав'язує, бо вже років з десять, гадаю, вірен тато не бачив своїх шнурків. Живіт поділяв його тіло на дві частини, висуваючись вперед рівно настільки, щоб погляд кинутий униз не міг його обминути. Мені здається, коли б вірен таточко послизнувся і впав до глілиць на підлогу, він хитався б, як прес пап'є, не можучи встати. Коли замість привітання він запитував Ну як, я мимоволі напружувався, прагнучи зобразити бадьорість. Це було вже не в цеху а вдома у нього. І вірин тато уважно дивився мені в лице. Анатолій Георгійович відверто вважав бадьорість єдино можливим станом людської душі. Він любив хлопців з рожевими щоками та блискучими очима без тіні задуми, з яких аж промінилася нестримна радість. Віриному татові здавалося, що з таких милих йому молодих людей виростуть гідні дорослі, з якими потім легко буде мати справу. З тобою легко справу мати було одним з найвищих компліментів годика. Мені ж механічної бадьорості бракувало майже постійно, і годик це відчував. Чому з тобою нелегко справу мати? дивувався він. Ну, зосереться ж і напиши про Людмилу і взагалі про Гринівку як слід. Це село ми ще в Людмилівку перейменуємо. І нехай тебе не лякають ті, хто не зрозуміє чи позаздрить, їх я на себе беру. Це для тебе і для всіх добре діло буде. Знаєш, що таке герой для всіх. От ми й покажемо світові не сто чи двісті невиразних облич, а Людмилу як втілення народного геройства. І будемо щирі, воно й вірі було б добре. Я там би її до музею прилаштував, і ти собі з нею голову не морочив би. І вона собі, може, влаштувала б життя. Вона ж молода ще, і заміж вийти може вдруге, сам знаєш. Анатолій Георгійович принципово вважав, що ми з вірою одне одному морочимо голову. Щоразу він жваво реагував лише на наші негаразди, переконуючи віру, а при можливості й мене.